Paris bimila eta ogoita lau, beti eta Ondoko aste hilabetetan izain da aga bos frango. Zerenta joko olimpikoetan gauzainiz joko handago. Politikan ta ekonomian kiroletik haratago Medailak beti bi alde ditu eta berdin gehiago gastatu omen du diru publiko andana Gajo olimpikoa pasatu dadin gure lugalde anbagna. Zoin edega den, zoin unkigagi, ze xantza dugun aiama. Liluraturik ahantzten dira, geroa eta iragana. Suak itzali nahi dituzte, hauek gugana. Kirolariak azkajak dira, indartsuak eta trebe. Bainan zirkounen pista erdian, publizitatea errege. Enpresa eta marka handiek aberastea dute xede. Armailetan ta telebistatik sodenian hainbeste jende, Bidetan trabak sortuko dira, agian gogoetan ere. Olimpismoa bere historia, erraztun eta balore, Bere banderak, bere himnoak, bere podiome koko de. Zoin gehiago kago dela, ezingo daukute gogde. Denek medaila amesten dute, ta ez edo zoin kolore. Parte hartzea da importantena, baina irabaztia hobe.